для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Паехалі. І валілі гэтыя бярозы, кралі лес двое з тых, хто павінен памагаць вартаваць яго. Ён Пятро хоць стараўся выбіраць найгоршыя дрэвы, крывыя, нізкарослыя, грамыка наадварот. Аблюбоўваў такіх белых красунь, што ныла сэрца, калі пілая сякера крышылі іх застыглы на марозе звонкія ствалы. На яго пятровы ўгаворы не спускаць такіх бяроз адказваў: «Старыя людзі казалі, хто ў лесе не злодзей, у доме не гаспадар. Калі лес належыў князю Паскевічу, прымыўка мела сэнса, цяпер лес наше дабро. А ўсё, Андреевіч, гэта так, каб у свеце ўсё было па-людску. А калі не толькі леса людзей пакасілі, як траву, а ўдовы і сіраты без кутка і цяпла асталіся, Тут брат не да высокой матэрыі, не спілуем мы спілуюць другія. Вайна ўсё спіша. Самі леснікі засвоілі гэта лепш, чым усе мы парубшчыкі па няшчасцю. Пні перавярнулі душу. Настрой падаў. Куды падзеліся лёгкасць і маладая дужасць нечакана прыйшлі слабасць і стомленасць. Не тое, што прытанцоўваць з мяшком за плячыма страшна зрабілася ад думкі, што трэба яшчэ добрыя кіламетры два несці гэты мяшок. Забалела плячо. Як яны ўсё-такі замінаюць паўнаце жыцця гэтыя штодзённыя турботы пракавалак хлеба. Хлеба! каб пасля турбот з'яўляўся на стале хлеб, о, якая гэта была б узнагарода. Пра бульбіну думаеш, сабе і пра другіх трэба дбаць. Ты дзень назад выканком сельсавету ў поўным сваім складзе цэлы дзень дзяліў чорную юнраўскую фасолю. Але усе, хто лічыў сябе пакрыўджаным, ішлі са скарганню сельсавет ад да яго партыйнага сакратара немагчыма прасачыць і вытлумачыць ход думак. Як яны ўзлятаюць і падаюць, якія робяць павароты, петлі, звівы, то чапляюцца адна за адну, як шасцерні перадачы, то зіхацяць вольтавай дугой, то як іскры ўначы гасня адна ўзлятаюць другія, ляснік, бабка. Ваўкоў, Саша, Ленка, Грамыка, зноў Саша, зноў Саша. Вось уже сем год, усюды і заўсёды, і тады, калі яна побач, і тады, калі вельмі далёка ў былых баях і цяперашняй рабоце, думкі яго заўсёды вяртаюцца да Сашы. Саша, чаму мне здаецца, што ты часам як бы не верыш, сумняваешся, што я люблю цябе па-ранейшаму. Не. Люблю мацней, глыбей, адданей. Чаму ў цябе з'яўляецца гэтая дзіўная незнаёмая ніка, нядобрая скептычная усмешачка, калі кажу табе пра сваю любоў? Чаму ты здаешся мне часам не такой, не такой, якой была ў тую нашу першую непаўторную вясну, не такой, якой была у партызанах, калі выходжала мяне ад ран, не такой, якой уяўляў я цябе ўвесь час. Няўжо вайна, пакуты людзей, твае пакуты і турботы зламалі, зруйнавалі той малады запалы тую дзіцячую непасрэднасць і шчырасць, якая так запаляла некалі ні аднаго мяне. Ты была як мара, як песня, Ты цяпер залішне зямная. Бясконцая праца, бясконцыя турботы, сардэчна пагутарыць па-чалавечы пацалавацца няма калі. А мы ж па сутнасці толькі пачынаем жыццё, Бо хіба ж мы жылі дагэтуль, Галоднае маленства, вучоба, потым ваявалі. Вайна адабрала ў нас маладосць, але ж мы выйшлі пераможцамі, мы жывём. Дык няўжо ж нельга вярнуць яе нашу маладосць. Давай вернем, Саша. Давай вернем. Аддамо старым усе празаічныя турботы, гэтую бульбу, попіл, фекалі і фасолю. Усё, усё аддамо. Каму? Ты мусіш і чужую бяду ўзяць сабе. Гэтак жа ўзяла на сябе клопаты пра многіх людзей Саша. Саша ты яшчэ хочаш ад яе ранейшай юначай гарэзлівасці. <laughs> Дзівак, летуценнік. Thank you. У лесе былі тень і цвёрдая дарога. У полі кірзавыя боты глыбока ўгрузалі ў размяклую, набрынялую снежнай вадой гліністую зямлю. На самай дарозе вісела весела булька ў мутны ручай, несучы лісці і пену. Ісці трэба было узбоч. А поле тут, пад лесам, не задірванела за вайну, а засявалася. Відаць, добрая зямля таму на яе не забывалі. Сонца хоць і скацілася ўжо нізка, прыпякала яшчэ шчодра. Дзень на дзіва сапраўды вясновы. На небе ні хмаркі, ніводная сухая былінка не варухнецца ад подыху ветру. Ашалелыя ад радасці заліваюцца жаваранкі, але ўбачыць іх нялёгка балюча глядзець у сляпуча блакітную бездань. Ды і не да хараства гэтага стала Пятру. Падвячоркавае сонца здавалася свінцом налівала не толькі мяшок з бульбай, але і шынель гім настёрку нават шапку усё атяжэла, набрыняла потам, ціснула, сціскала, рана не ныла, Яна востра балела, Кроў грукала у скроні. Ах, не данясу, не данясу гэтаю бульбу. Падумаў пра дзяцей, сваіх вучняў, што гулялі на мосце, калі ён ішоў да лесніка і безумоўна любуюцца разлівам дагэтуль, бо ад рэчкі ў такі час іх не адарваць. Можа здарыцца, што менавіта каля вучняў ён страціць апошнія сілы, скіне мяшок на граскую грэблю не здолее падняць. Правда, дети войны ведают, что такое паранены у іх даўно ўжо другое не дзіцячае разуменне чалавечых вартасцей. Але ўсё адно выяўляць перад імі, якую б не было слабасць, нельга. Пятро яшчэ не вывучаў педагогікі, але з чаго складаецца аўтарытэт настаўніка ведаў лепей за любога прафесара. Знарок, мабыць, Насыпаў столькі стары чорт, ужо без удзячнасці падумаў Пятро пра лесніка і праз хвіліну знайшоў выйсце простае і хітрае. Дайду да хвойніку, знайду патаемнае месца, высыплю пад старое галлё палавіну бульбы, а ўвечары прыйдзем з Сашай забяром. Толькі б дайсці да хвойніку гэта зусім блізка. Пясчаны пагорак з парадзелым маладым параснікам. Але перад ім ручай разліўся, як добрая рэчка. Пераходзячы яго пятро чэрпнуў кірзавымі халявамі ледзяной вады і тады ўжо ледь дабраўся да сухой мясціны, да пнёў свежага галля, кінуў клунак і сам паваліўся на гэтае галлё. Сцягнуў боты, адкінуў мокрыя анучы, выкруціць іх сілы не хапала. Ляжаў прагна ўдыхаючы хваёвы водар і бяздумна глядзеў у неба. Зноў на нейкім іх стала хораша. Зноў захацелася настроіць сябе на светлыя мары і хоць на колькі хвілін наведацца ў будучыню, паспрабаваць будаваць свой мост. Прастудзіся, Андреевіч! Пятро не ўздрыгнуў і не сумеўся, ён адразу пазнаў голас. Можа, перад кім іншым і адчуў бы няёмкасць. З гэтым жа чалавекам учынак, за які толькі што караў сябе крадзеж лесу, зблізіў так, што пасля ўжо ніколі не баяўся паказаць і выказаць яму ўсе іншыя свае слабасці. Пятру прыпадняўся. Пана з грамыка прысеў побач на галлё. Старшыня быў у такім жа, як і Пятро афіцэрскім шынялі з англійскага сукна, праўда, больш зашмальцаваным танкіст. Але боты ў яго не раўня пятровым. Найлепшая натуральная скурай паляўнічая форма, высокія мяккія халявы ажно адкласці іх прыйшлося і пад нарад. На халявах таксама з добрай карычневай скуры, хоць яшчэ адны боты шый спанаса жартавалі. Цініс Ерынга ён сцягнуў такі трафей. Старшыняне штодня абуваў гэтыя боты, таму Пятро здзівіўся, што ён так бязлітасна заляпаў іх вясновай гразёй па самыя вушы. Ад лістика кіўнуў на мяшок грамыка, ачышаючы бярозавым кіем гразь з ботаў. Два Зноў такі бадай нікому Пятро не прызнаўся б, што купіў толькі пут, але ляснік невядома чаму насыпаў яўна больш. Па насу прызнаўся. Не, адзін. О, <laughs> загрызуць старога дзеўкі. Сквапныя і скупыя, як старыя куркулькі. Да і сам... Не аддушыў яго такая шчодрасць, не думай, або на злосць дочкам і старой, або Хоць чорт яго ведае, ён заўсёды загадкавы быў гэты наш лісцік, ніколі не ведаеш, што думае. Няхай думае, што хоча, чорт з ім. А ў нас будзе чым падмацаваць баявы дух. Пятру хацелася звернуць на жарт. Але грамыка жарту не падхапіў, здыхнуў цяжка, занадта сур'ёзна спытаў: «Эх, калі гэта мы, Андрэевіч, разбагатеем. О Разбагатеем, Не такое адужалі. Зайздрошчу я тваёй веры, Заплаціў за пут 200 рублёў і марыш пра камунізм. Такія хлопцы першыя кідаліся ў атаку, не заўсёды разумна, праўда. Таму мала вас засталося. Шкада. Нас, вас. Чаму ты дзеліш? Наколькі ты старэйшы? Сам гэтак жа станкам кідаўся, усіх мала асталося. Але калі мы ўжо з такога пекла выйшлі, ды яшчэ як выйшлі Еўропу прайшлі, то панікаваць ад цяперашніх цяжкасцей. Гэта не тыгр, не пантэра і не фау-2. Фау, фрау, не фау, канешне, але на мяне часам такое находзіць. І пад фау такога не было, вось як сёння. Аблазі ўсё поле агледзіў, бачыш – кінуў на боты. Як забуяла, як зарасло, А чым падняць, а? Чым мог наіць? Сямнаццаць дахадзягамі, што ў канюшні. Эх, ды і тых карміць няма чым. Ёсць жа ж МТС. А што ў МТС? Брыгада з трох ХТЗ на 5 калгасаў. На гэтых жа ХТЗ яшчэ я да вайны араў. Яны і тады ўжо больш стаялі, чым аралі. Ой, калі гэта ты, панас Астапавіч, страціў веру ў нашу індустрыю? Колькі табе танкаў далі за які-небудзь адзін год? Сабыўся? За ваенны год, а? За ваенны год, а? Калі немцы перлі на ўсход і палавіна заводаў была на калёсах пад бомбамі, Мене год два будзе табе трактараў. Пятро загарэўся. Як гэта так? Нават грамыка старшыня камуніст выходзіць, не разумее простых рэчаў. Трэба давесці яму. Але тут жа спахапіўся. Каб не стаць пустазвонам накшталт тых упаўнаважаных некаторых, якія ўсё ведаюць і ўсіх вучаць, успомніў, што Саша нядаўна, паслухаўшы яго выступленне перад калгаснікамі на яго самалюбівае пытанне «Ну, як я выступіў?» адказала «Добра». Толькі не вучы, калі ласка сялян, як хлеб сеяць. Ты яго сеяў? Не. Не ён пятро хлеба па сутнасці ніколі не сеяў. Грамыка сеяў і з сяўнёй на сваім аднаасобным загоне і на калгасным полі трактарам і сеялкай. Дык ці не разумней паслухаць спачатку, што ён думае пра пасляваенны хлеб. Але старшыня калгаса не спяшаўся выказвацца. Хітры дядька. Такі дарэмна слова не кіне, абы памянташыць языком. Узважыць, падумае. Вон як разглядае свае боты і цярэбіць хваёвую галінку. Нюхае ігліцу, нюхае Хоць духмянасці тут аднагрэтага і прывялага галля, аж дыханне займае быццам не паветра, льецца ў лёгкія смала расталая, густая, цягучая. Можа ад гэтага такая млявасць. Лепш памаўчаць. Навошта траціць энергію на марную спрэчку? Пятро ўжо амаль упэўніўся, што грамыка больш не стане гаварыць на палітычныя тэмы, аж не. У індустрыю Андрэевіч я веру, сказаў ён пасля працяглага маўчання. А вось што гэта кіруючы мы з табой хутка накормім людзей хлебам. Вось у гэтым сумняваюся, грэшны. Здаецца мне не з таго мы пачынаем, не тыя захады робім. Пасля такой вайны, такой разрухі тут брат трэба добра такі паварушыць мазгамі. Пятро мог раздзяліць любыя сумненні, але калі яны датычыліся таго імем, каго у атакі паднімалі палкі і дывізіі, тут ён быў непахісны. Яму здалося, што грамыка хоча выказаць нейкія сумненні ў мудрасці гэтага чалавека, і ён рашуча перапыніў старшыню. «Такія думкі па нас выкінь з галавы. Што ж па-твойму, араць зямлю больш складана, чым весці такую вайну. Грамыка зноў помолчал. Усё складана тое, што робіцца без глыбокага ведання. А я табе прызнаюся па сакрэту, пра што часам думаю. Не ведае бацька, што робіцца ў сяле. Як нас вайна падкасіла, і як людзі жывуць. Каб знаў, то ўжо... Уже Нешта ж прыдумаў бы. Ленін, калі бачыў усё пасля грамадзянскай, то адразу знайшоў, як выйсці з разрухі. Што знайшоў? О, ну ты ж гісторыю лепш за мяне ведаеш і прадналог і нэп. Што ж ты цяпер нэпа захацеў? Калгасы распусціць ці што? чорныя вочы старшыні нядобра бліснулі. Заўсёды ён гаварыў з пятром тактоўна з павага, я тут не стрываў, сказаў ціха але са злосцю. Ты, брат, задаеш пытанні, як у асобным аддзеле. Я арганізоўваў яго калгас. Камсамольцам быў, Мне кулакі пагражалі. А таварыша майго Васіля лапатку падстрэлілі. Я сядзеў у танку і думаў пра калгас, Як мы паставім яго пасля вайны. За калгаснае жыццё мы сяляне ішлі, каб гітлеру галаву скруціць, а ты мне распусціць. Ты думаеш, я такі дурны, што не разумею, Тых рашэнняў, што прыняў Ленін, не скапіруеш. Жыццё пайшло наперад. Але штось і паўтарылася. Вайна, разруха, галеча. Дык калі ты мудры, ён тыцнуў пальцам у Пятра, то прыдумай такое ж ленінскае рашэнне ў новых умовах, у калгасных. Пятру не спадабалася Грамыкова раздражненасць, але ён адчуў сілу яго пераканан не ведаў, што любыя тыя доказы, якія прымушалі змаўкаць на калгасных сходах нават п'яных інвалідаў, тут будуць адразу разбіты ў шчэнт. Не. Тут можна гаварыць толькі так, інтымна, па-сяброўску. ведаеш, не адразу і тады наладзілася. А хіба я патрабую, каб заход пацяклі малочныя рэкі, У тым-то і бяда, што ў выступленнях усе ад яго да любога паўнаважанага абяцаюць заўтра ж гэтыя малочныя рэкі. А што рабіць? Як зрабіць, каб я ведаў і людзі бачылі і верылі? Вось гэтага яшчэ ніхто не толком не сказал. На фронте мне ставили задачу взять пункт Н. Але я ведал, что с 7 до 8 попрацуе артиллерия, потом попрацуе авиация, сусед справа на 10 минут ранее такое пункт Б, как оттягнуть увагу, а сусед слева подтрымая обходным маневром. За танками идут автоматчики, яны и танки замацуюць мой поспех. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.